bat izango da Elkarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa pixkat denetarik eduiko dugu Eta guzti hau gaina umorearekin Tira, batzuetan serio jarriko gara Ertziok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretanik kaurera, hartzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia! Kaizo jagademen, Gaude, a ver, eh? Ai! A ver, ahi mikrofonoa. Sajo. Ahi mikrofonoa. ama, Gaur irratxa jo berezia daukagu, eh? Azteko. Se soltau la, la turka. Ai, ama. Turka, la que te falta Ondo entzuten zait? Bai, ez da. Bai, eh? Horain ongi. ah, ostra, egin marduko gauza. Eh, eh, ez da petando. Zer, bojo etxe volumen, Bai, a ver. A ver. Akopla, sakopla. Pikoak, pikoak. Ah, orain. Orain. Orain, orain ez. Eh? Ue, eh, ue, eh. ue. Bai, ez da. Ez duten de, eta kopla tu, Gure, entzulea jungo diratzen, orain, orain. ean. Enbeste bai, turra eh. ematen ari gara. Ez duten diaz duzuk? Bai. Bai, bai. Ez que, egon da momentu bat. Ah. Entzuten dizut. A ver, ya está jazta, jazta, zegoen akoplatua. Ai, ai, ai. Bale, bale, bale, egingo dugu gauza bat. A ver. Porque dakagu arazo bat. Zein. Jari behar dugu Washington. eh, atzean ah, musika. Ah, koño, lupa, meka, buen dios, el looper, bai, bai. Eh, Jartzen dugu, soinu moduko bat, azpian, ez? Gure koltsoi modura erabiltzen dugu, eta gur horren baitan surfeatzen dugu, honen baita surfeatzen dugu. Ia eh? Profesionala. Joder. Orain bai, orain bai. Bueno. Eh. jolasten dago, gure. Eh. Kabinan. Eh, eh, bueno, da, cebolletas en lehenengo aldia kabina. Hori egia da, eh? Cebolleta dago lehenengo aldiz, eta keko dago bestaldean. Ez abeslari bat? Ze abeslari. Bai, el... José Manuel, kabina. Cabina. <laughs> El Sabina, tú. El Sabina. Qué pereza de pavo. neta, eh. bizkat, ez dula, eh? Hori, horri kendu dio, noa da, zetangana kendu dio madrileñoaren titulitiza. Hablando de zeta gana, gaur jotzen zuen zetak kursalean. Ia da, eta zetangana bilbora doa, komentatu dit lagunon batek bilbora jungo dela ikustera. Eta uste bekera jungo dela. Gudakigu laguna? Bai, bera da, bera da. Ah, bos. Otik azten da, eta atik bukatzen da. Ah, ez zetakin, zetakin. Urten un kuadrillakoa. Ah. Ez, ez, ez, ez, bera ez, bera ez. Ba, agurtuko diogu zura mani, ez? Eh? Nori? zetan, ah, gara? Ah, bai, bai, bai, bai, eh, eskubina. Buena vista andar eh, oi hartzu Buena vista koa da, baina oi bizita normalea. Eskubinak berari. Bide batez, eh, gaurko irratxa joa berezia izango dugu. Eze, bueno, gure irratxa jokide bat ez dugu hemen. A bere, eh, egin kontu. Ezin izan da etorri. Ni falta da? Uste dut kafra ez da? Kafra ez Deitu zenbaki da eta asmatu nor falta den sari eder bat izauki da duki duki Rona duki duzute! Tronalarik esan du, porque ez da kagu ezero paritzeko, eh? No hay dinero. No hay money, chaval. Muxu bat. Muxu bat, hemen eh, dikan. La, bat. La bat. Eta, ze, bueno, gaur, hori, gaur ez dago gurekin, eta, bueno, ez dugu egingo irratxaio normal bat. Egingo dugu formatu txikian, eta ez ditugu sekzioak sartuko, egingo dugu ba hori freelance moduko bat, ezta? Eh, bueno, egingo dugu improvisaketa txiki bat, eskaleta minimo txiki bat egin dugu, prestatu dugu zuei errespetua bermatzeko, errespetu minimo bat, baina hortik ara aurrera ja euskal. Aitxoine, eh? aidiate daitzen pixkat, eh? A ber, deitzen ari dira, ber, nora da Hori, zuzeneko gauzak, ba, nik ez dakit egia esan, eh? Oen nik mikroa bakarri nago, ez dakit esan. Baina, bueno, ba hori, sekzio hori ez dugu egingo, e, baina bai komentatuko ditugu aste honetan bereziki pilpilean dauden gai asko e, aterako direnak irratsa joan zehar eta adibidez irratiaren egoerare komentatu beharko dugu, ez da? Zeboieta? Bai, e, arazo bat. Eh, ni beti nago bestaldean eta ez eta aurkitzen eren No da de enchufea que men. Irrati va a tener enchufea. Ay, su su ni baino gehiago ya. Ya que perco se no que da de enchufea que es. Enchufado. Ya no A ver, bota. En un batoki. Oh. Bueno, ba, daukago eh, ezagun bat. Hemen aldean sartu dena ba, berriki ea jotan eta bueno. Hori bai dela Eh, lenguan esan eh, esango. micrófono, ah. Cebolleta. Micrófono, ah. ay barcato Es que, claro, eh, bai, es que lenguan tu nun, gustaste gustatzen A, azaltzea zer egiten dugun hemen. En plan, como las radios profesionales que graban y dicen, para los de la radio estamos haciendo no sé qué. Bai. Ba, oain, atea itxidet, zera hemen estudioan, ordenagailuen berotasunakin, atea itxita bali badago, Solo da giro bat ahí de calorcillo de ordenador de Bill Gates. <laughs> de Bill Gates. en aldeko zonan zaude. Gu ni bintzat nago alde hotzean. Ni nago justo le, eh, hainbat leio ditu nere eta hemen egiten du kriston hotza. Bakuna matata. Lakuna, <laughs> bakuna matata. Bai, aia ba. Eh, zintzilik esaten diute Eh, ari, ari lidera entzuten. Ha, ah, bai, eh? Opa, zintzilik Hombre, zintzilik kidei... Eh, Goraipen berezi bat ingo diogu. Bereziki, irratiaren egoera azaltzeko, ez da? ez daukagu egunerik hori ere esan beharra dago, ez da? A ber, hori, ah, eh, fidelak izan behar gara gure entzulekiko. Zaboleta? Zine? Zu, entzule bakarra. ¿Bacarra? O no, no sabemos, ya, ¿cuántos habrá? Neri komentatu diete batzuk entzuten ari direla. Opa, ahí. Zerakate mendena... Bueno, e hori, fidelak, fidelak. Castro? Fidelak Castro. La Habana, Labana duzu mozte gukata, kuban dago eh? labana, ez da? Labana eta sardiska. Ba hori, eta irratiaren egoera, webuneari bizitza egun, eta orain gozari gara, ba, hainbat plataforma bidez, igotzen irratxa bueno, batzuk. Berez, berez, eh, igotzen dugun era, beti irabiltzen dugu. Bai. Archibera, Arrazoi. odei libre bat. Hori da, baina eh, webunea, ez, zintzirik.net, ba, eroria dago. Ila jainkoa I erori da erregea bezala, ez? Eh? Guatzea bide hori mitikoa gu txikiak ginen, baina Geratu da para postibida, osea, nola erortzen da erregea, pa Ba Izintzilik eh, estilo gehiago dauka erregea baino Baina bai, baita ere erori da Gauza bat Erregari sortu zioten Titaniozko kadera bat, ez? Ah, bai? Eneki, eh? eh gerria, baina Osea, guen gema bezala? ez Ke nivel? Eh? Ha habido ahi un... Piquito Es esto bai, pikoa badago, zakit? Piko de gallo. Eski, esan dute, badagoela, eh, mamu bat, irratian. Mamu bat? Zortzen ditunak interferentziak tabla, bai. Zebolleta, gertu datu mikrofonoa, zebolleta eh. Eze, ongi abora. Eh, jeitxidet, eh? E eh, kanpoko mikroak ez dakate... Enbesteko potentziarik, Eh, barruko mikroa dago, o sea, si el tuyo lo tengo al 5, da negatiboan, eh? Nira dago a, minus 40. Ara. Orduan, ez que da super sensible. Sensible. Sensible. Bueno, ez dakiz Esaten. <laughs> ba hori, zimaz, eh, irratiaren sarea erori dela, bainon, ba, espero dugu emendikan gutxira eh, izatea webune berritu bat. Ah, la cadera. Gerria. Ah, gerria. Nahi ba, degula, titaniozko web horri alde bat. Ba, hori da, geima, eh, eh, bezalako bat, ja e, urdaibaien egiten ari dira bat, ba, oarzo beste bat egingo digute, ja, dos por sí. uno bat zegoen titanioko supermerkatuan. Alau kukaigune, nos hacen un... kukaigune, kokaigune. <laughs> Guggen eh, bat egingo digute, ba, con latas de espárragos, edo horlako zerbait, eta bide bat ezingo digute ere bai, guegunea zintzirik ere. Hau da, primizia bat. Hau, alkatesak, orain jekan ez du bota, guri bota digu hola, plan... Eh, de tapadillo, eta orain gu botatzen nahi gara... Revelación de secretos. bueno bueno. Dakat, dakat eskaleta nire mugikorrean eta nahi dut lortu Ez nire letrakin egina Ordena gaiuan edukitzea Bide batez, e, ba hori, webun eta zitzegiten ari garela e, Aipatu barra dugu ere bai Erabide autogestionatu egin eh, egin zaien bueno, erasoaz Bueno, bai, egia da Egia da, da Naia, eiten dugu gauza bat? Bota Erakurtzen dezu artikula? Bai, itxoin, minutu bat, ez dakat hemen, eh? Horregatik. Ah, dago gure Telegram taldea. Baina literal irakurriko dugu. Eba ez zu parrafa batetan ibesteak edo horrela. Bai, ez dakit. Edo interesgarriena bizkataia. Ba, interesgarriena, nik egingo nuke lanketa bat gero. A ber. Lanketa. Zu zeneko Lanketa. Eh? Lanketa. Estaren arazoa da beti. Hemen. A ber. Arriatik, elkartzuna ziber, ziber, ziber erasoen jomuga izan diren Espainiako estatuko edabide independentekin. Hemen, aipatzen dutu, komo edabidez independientes, eh? Ojo. Es autogestioa da beste kontu. Ja, barkatu, eh? arazoi. Eh, El salto, la marea, ara info, kaos en la red, eta bertako langilekin. Uh -huh. Adierazpen eta pentsa eskartasunari egindako eraso zuzena izan da. Gakoa da, nor dago horren atzean, ez da? Nik uste izan daiteke CNI, izan daiteke Euskalon, nor. Bai, minon, zuk uste duzu... Bueno, nik ez du ah, eh, eskuine eh? Eskuin eh, estremarra Nota da oso txikia, eh? irakurri eda. Eh, bai, bai, motza da, argiak atera du, birriki, berriki atera du. Eta bai, gara, eh, su informatiko bat jasan dute. Uegune sartu azte buru oso, ezin izan dira, haien uegunetan sartu azte buru osoan. Eh? Haien lankideen kontra ere jo dute. Eta hori, ez zeboietak kontatu du, el salto, la marea, ma, estatu Espanoleko, hainbat edabide... bide bagian igual autogestionatuak ez, baina bai indarrarekin edo boterarekin ez daudenak. Hoi da, kontra egiten dutenak izan daitezke denetarik, ez bai. da? Hori eh. da, ea. Piskat. Eta bide txikiak ere bai, ez? Bai. Eh, txikitik eragiten hori ez da guria, eh, hori argiak hartu duen lelo bada, baina, bueno, txikitik eragiten gaude gu ere bai, azkenean, ez? Baina, bueno, boterearen aldekotz ez gaude, orduan, karo, horrek ere sortzen ditu erasoak, ez? Bai. Horre, horre, horretarako prestatuta egon bat gara, eh? Ojo. Ojo. Prestatuta guk gure web horria botatzen dugu. bueno, da, hori, bueno, gu gara pixka kamikazeak eta bota dugu gure webgunea guri bota baino lehen. Hori ere da kamikazearen figura, eh? Pixka, japonesan pinta badakazu ez, zeboieta. Eh, Japonesa? Bai, kamikaze. Bai. Kamikaze. Ez que dago hemen, dakat ondoan, beste aluki bat, eta nik uste dela erosoagoa, eh? nire baino, eh? <laughs> Horrik zeukan ere, soju jole irakasileak zeukan horrelako bat, olia a cabra muerta, tío. Que flipas. Da, ah, mucho asko. Ah, es que bueno, eh, igo de pizkan nire alukia. Ah, ah, bada eta den. Ez dago lako kamararik, eh, minua nik uste berko zen me, eh, te performanza. Es que, <laughs> gauza da, nire izterra, nola deitzen da, jaro, los, los gemelos. Bikiak. Bikiak, ez? Muskula. Zun zara, gainera. Ah, uh, uh, uh. Biki... <laughs> bikiekin ematen diot alkiaren palankari eta gisten da. Ah, ese palankari ematen ari Diozun ere bai, eh? Horri ere kontuan hartu berko genuke. Ya está, ya está, palanka. Bueno, bueno. Eta hori... Eh, Pero, elkartasuna bai emendikan. Emendikan, botako dugu, hori da. Ez Baina, bueno, eh, izenean ere bai, Bueno, Ez gara inor asamblea bate... Eh, egia da, egia da, ongi, ongi, baina bueno. Ai! A ver, baina, uste dugu... Bueno, bai, bai, bai. Aien, aien, gaude. Agoran, agoran ipini barko genuke. Hori da. Horain orain zer, eh, kanta bat jarriko dugu Aien, vale, omenez, ez da? Vale, bat, eh? A bueno, ver, Gugea milenial batzuk. Tamen, eh, agurtzen Milenialak, laro gehiagoi amarkada bukara muketzen dira, eta gu gara... Zeta. Laro gehieta mar, mar, amarkadako bukara, a Z, eh, ez gara. Zetan gana. Zeta, zetan gana. Aquí zeta, bakizu, ba, gaur en entzuten hablando de Z, gaur es, esan dute gaur zegoela Z eh, kontzertu bat, eta esan gaur eh, Peio en taldea joko du. Peio Ramírez. La llaman Peio Ramírez. Es que usted a Ramírez abi, abizena Ah, es, no, repara. Peio Ramírez ¿dónde está bat uste Peio Reparas. <laughs> Peio Reparas. Por cierto, Peio Reparas da acá una jeta que, bueno, que se la pisa. E, eh, zenbat kobratu zuen orain dela gutxi, lau mila euro kontzertu bategatik, bueno, eh, kontzertua ditu balin que horri, eh, egin zuen horrelako zuzeneko bat, barku batean, eragile ezagun bateri egin zion prezio berezia, ojo, berezia, lau mila euroko e, prezioa, tu, sea, que jetas, Precio amigo. Precio amigo, Precio amigo enemigo ahora salto chiquilla eh, ojo. va Ez gimenta la risa. La risa. Es que, eh, farra sartzen ez du la jartzen da. Farran zaude Farra, de farra. De farra gaude. bueno, gara gardo batekin gaude, eta te emociones. Ah, irugarrena, edo bigarrena. Edea da irugarrena, zuria bigarrena. A ver, millennial utxak gea, eta bero gaur proposatu dut, Dizka bat jartzea, zeba, abesti hau bakarrik zedean dakat. Hau da, eh, gaina dira, baiarakoak dira. Kilometro zero. Kilometro lezo. Dagor. Kilometro lezo. Dagor, ez dakitze, ostia. Aver, eh, instrukzioak. For home and car use. Withdraw the trace from the cash one time, vale. Set the disk with the label side face downward, vale. Aver, etxo kontestualizatu, zer izara jakurtzen? Ah, ezkidago, kascharro bat, sarteko bat, bi, irrau, bos, sei disco, eh? Ke modernidad. Hay un cacharro cuadrado, sei CD sartzeko. Ostra, amaitu da lupa. <laughs> Hostia, pa konturatzen bali mazara, gian katxarroa, eskutan duzun katxarro igual dakagu, baino... Urte, eh, Urte seguro. gehiago, seguro. A ver, eh, si, amaitu da lupa. Baina, nik guen bengau, Jarri barka honitun bi lupa. Ah, lupa ez lupa gerturatzekoa, eh? Loop, L-O-O-P. Loop. Inglesa. Hori da. Bueno, ahí, ahí, nivelón. Bueno. Set the disc with label face down. Hori da, goiko aldea beraka, ez? Osa, bai, bai, bai. Au, Uste, beraka. Bai, zuk dakazu first nick ez. <laughs> Osea. a ver Baina bat da ingen, un. Egia da. Vale. This side up. Hau goraka uste dut. Bai, bai, bai. Hori bai, joder. A ver, dena den. Eh, esan eh, genuen hau, dela, zela, ez diok mm, bereziat eta nahi genuela egin amago zogei minutuko kontua, baina bueno. Eskuzabaldagea. Eh, bai, bai, bai, bai. Eskuzabalak! Pero... Ez guzta bala, ez eh? Bai, ba, hau punkiz de lezo dakat, de puntuta. Kanta, punkiz lezo. Bietan egurra. Zer dira, hauek? A ber, bota zu, zu Bietan egurra. Talde oso oso oso ona, bai. Uztiz duten usteet. Ah, bai. Zorietako oso ona. diska osoa niretzako da super ona. Baina, bueno, justo edabidekin edabideen kontuekin jarriko dugu abesti bat gaiaren, edabideen gaiaren inguruan, ez? Eh? A ver. Vaya, bueno, tiene algunas canciones, cuélgate tú, no cuelgues la basura, cuélgate tú. No son una cosa. Vale, orain, claro. Egingo dugu gauza bat. Lago maian, eh, herramienta bat, nik preskutsa egiteko, orduan, nik, nik preskutsa egiten dudan bitartean, zuri, nik botako dizut pelota. Bai. pelota. Eta ingo egingo dut, Eta bertxolaritza. Ongi, ongi, improvisak eta... Bai, jamoztu duzu? Bale, bale. Bueno, ma ba, onixe. Horren punkis lezo, ez? Nik lezon punkiak gutxitan ikusi ditut. Eh, ez balin badira e, taberna jakin bateko unga-ungak. Horrein badago futbolari oso ezagun bat lezon. Eta horrekin badaude lezogak, lezoko taberna bateko unga-unga asko. Batupe, oie punkiak etiketaz nieke jarriko, eh? Hori ere esan behar dut. Txerri muñoko, eh? Hori bai aipamena bat, de... Eh, txerri jende jator horri. Bai. Sigitzen dut, bertxo gaitza egiten. A ber, a ber, a ber, a ber. KDA edo CDA, ezakit, ez? Zein erabiltzen du KD? KD, C, en vez de CD. Ja friki batzuk, tio. Zer, zein jik KD bat. Karri KD bat, mesedez. Juten zara durangoko... No, dizen dio kafrak eh, durangoko azokari. Durangoko... Masoka. Durangoko masoka, ez? Azoka ez, masokan... que duzu ez, No, es eh, Usted... rupe Encade, adenkade Usted de la. A bestiao, eh? A ver, bota, bota. Oenda, Punkis lezo. Bota. er, tu con abestiz. tu zen, A Besti, bat. A ver. a ver Eh, ver a ver, A ver ver. dut PFL, tan chungo PFL bajito sigue teniendo a mirar de de O sea, dos cosas a la vez ya son demasiadas. A ver. Es que, a ver, esto es un cacharro que hay que ir con las canciones para atrás, pero no pone el título de la canción. Estas modernidades. Yo ta... Y también comentan, de por pinganillo Que antes, con los casetes era peor Ese te entuzten, ese andiate No lo haces Bai A ver, orain Bai, bai Vale, vale. Galdetu, eh? Se te tiene que bai, bai, escuchar Bai, bai, bai, bai Bai, bai, bai, bai Ah, vale. Es que la cago hemen... La cago hemen... Eztra... Eh, zer egiten dugu? Gazten dugu benetakoa bestia? Bueno, hau son eta nik lezoria aipat mematekin gure, ok? Berriz ere jarriko genuke? Gure lagun lezoko egi? Eso, Hau da uste, a ver, eh, chine. chapeldun, hori esetek eh? guk eskolan. guk eskolan. Oie, behin gaude, bueltan, bai, bai, eka, eske, ez kago argia. Sa... Claro, orduin ez dakit nagoen barruan eta noiz kanpoan. Baina, bueno, hemen arazpeiniko bat dago, e, barruan dira jarriko dugu, jarriko dugu, argitxoa. Ai, e, aldatu bar dugu... Bai, orain, bueno, orain Lupa. beste bai, bado, por cierto. Zer lup jartzen dugu? Urrengoa, ez? Piskat martxosoagoa, edo? Bai. Bai, hau piskat, oso... Orain, bai, una da, que esan diot isiltzeko. Gehatzeko en el boom, no? En el... Sean. Bueno, eta orain zer? Eh, ai, móvil ya mobila, Escaleta. Ah, bueno, nebezuniko eh, gogora a dizut. Eh, eman pista Ka? bat, eman pista Ka, a, ah. eskaleta eh. Pixa, que me dice pixa ah, La lucha obrera La lucha obrera de Cádiz. Ay, pixa, pixa A ver Bueno, va, pixa temen Babesa emateko Langileri, langile es, Langile esberdinei, eh? Langileri, batzuk esango dute internazionalismo, batzuk esango dute internazionalismoa dela, beste batzuk klase elkartasuna, berdin zego, babesa. Hori da, azkenean berdina da, ez ¿Está? Eta, bueno, gure kaditzeko lankideei, ba, elkartasuna e, e, zabaldu nahi diegu, eta goraipatu egiten ari diren lan guztia. Azkenean, ba, hori, urte ez urte egon dira, egon dira, ba, porkulo jasotzen tozu. Bueno, eh, esan eh, genuen... Bargatu Eh, izkera... batzuk... Eh, eh, eh, eh, Bai, gizarte machista batean eh, bueno, dena por machista, eh, anda homofoba, eh Baita ere, berdin eta eh, azkenean eh, Jari dugu sonido bat, soño bat, liatzen dugunean Pak! Eh, eta bai. arren eh, Arrazoi du Baina, bueno, nik hor eh, bat txiki bat botako nuke Gizarte machista batean jaizten dena eta machista ez dena esaten duena Hipokrita bat dela, zen dugu, Ojo, hori da nere, nere irakurketa propioa, ojo, Bueno, eta pixka bat kontatuko dugu Kadizen zer gertatu den, ezta? Eh. azkenean hor egonda eh, em, ba tejemaneje bat bi vi, eh, o sea, UGT ta comisiones obreras en arteko Bueno, hori hasiera, hasiera. Hori hori da amaiera orain. Amaiera, hasiera, o sea, en sí hasi ze eh kondiziones ez eta ateatzen e, ukan beharrak euskeraz pero da oso teknikoa no, pero kondizioak bai lan la, baldintza kostia baldintza lan eh eskatzen lan baldintza hobeagoak Baina, beti esaten dute Gipuzko gure lagun sindikalista, gora ke den. Bai, bai, kigu, bai, kigu. Esaten digo beti que metal metalaren konbenioa eh estatuko oberen bai. oberenetarikoa dela, beti esaten digo, ¿es? Eta, bueno, ba... Bai, Oren goz, nire galazte asko egiten dit. Bai, obere nada, zoke ze, invidiable, no seke. Bai, bai, bineo, bihar, eh, bai, porko... Barkatu, barkatu berriz. <laughs> Botako dizute kalean, e, eh, bali badute. Soñoa, soñoa. Kale bardu. Me. Bai, bai. Horain gozao. Horain gozao. Horain <laughs> gozao dago, eta gero gero gozao. Ba hori. Eta hori, ba, aizien esketen lan baldintza hobeagoa batzuk. Eta, zegin zuten jada aldarrik, aldarrik apenak eskatzearen webgan jarri. Preban, bai. Eta usteet pas... Ondo duten da, bai. Bai, bai, bai. bai. E, eh, usteet esan zutela, ja, atzo edo gaur zela amarren eguna edo behatzigarren eguna bai, Bai, bai. Eta, tanketa, tanketa, tanketa, tanketa, eta... Tanketa bat bihar izuten. Ah, bai. Bai, bai. Tanketa, eta... Gobernu... Gobernu... Gobernu... Gobernu... es eh, nacionales. Nacionales. Que usted, el ejército de tierra, eh, le ha cedido eh, militar equipamiento batzuk poliziari, ah, Les, les cedió. Bueno, bueno. Gure con diferente collar, Gure social comunista, la que le llaman a estos, el perro Sánchez. Perro Sánchez. bye, Bye, Bai, bai, pues es un perro joder. Eta gero bai, ikusi dira Twitterren irudi oso latzak e, sarrei jotzen eta eh? Bai, hori ikusi bai, jendelduari jotzen eta nik tanketakoak ikusi ditut, gainera, e, irudi zar batzuk, agian hori nostalgiko jakingo dute, gu, oso gazteak era, baina nik ikusi ditut bideoak adibidez Euskaldunako e, hor bilbon Euskalduna em, barku fabrikan, ba, greba egin zutenean ere tanketek sartu omen ze sartu ziren barrua eta gontziren ziren uste ez dakiz emato joi egun edo barnua, barruan e, sentada edo bueno hange gatu zian lotan eta tanketa batekin sartu zian Pero bai. estoy hablando la época de los grises, edo la, ez dakit, eh, igual, la época... agian gaizki dago, eh? Gaizki izaten ari banaiz, deitu ezala... <laughs> Historialaria. Eh, historialaria bat, edo or, epoka hori bizituzuna. La epoka de los grises, porque, Porque se veían blanco y negro. Grisa, como arroya, como estakitzen. Blanco y negro. Eki pidio batean, como arroya zian, eh. Jariko, ina, es que da... Madero, aquí se han gozeran. Emendakak bukable bat. A ver, bai. Eh, auxiliarra konektatzeko. Bai. Eh, konektatuko et mobilan. Bai, se horren dago kanta bat, por cierto. Es, es, es, es, chon, chon, ah, no, vale, eh, vale. Ekin, porque hay que comentar... Eh, komisiones y, y ojete. Ah, ojete. Eh, emakume bat, poliziarekin itzigiten, edo poliziari itzigiten, kai zen. Muy bien, por cierto, discúlpense. Vota, vota. escuchamos a esta trabajadora? ¿Quiere que lo defendamos como, como ¿Eh? Como que llevan tres semanas las criaturas en un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no, no que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, ¿eh? Se metan en las zonas residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos, ellos se han criado en el escenario obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles en Portugal, que se a la clase trabajadora y conseguimos, conseguimos mejoras mejor mejoras ¿eh? Pero no, claro, ellos son... Bueno, ven la indignación de Bueno, va Va en su bere kontrasanak ere bai barruan, orduan, ez gara sartuko hor, gainera, Baina, bueno, gu ez itzaldia, gara portugaldarrak ez gara sartuko Itzaldia ondo gonda, ez? Bai, nik uste bai ez, azkenean, gainera, bueno, e, eh, telezirko juntzan uste du, uste, ez, e, hori gara batu duena telezirko da, ez, ez, ez, ah, ez da telezirko. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ah, ordun, 24 ordutegi. Bueno, azkenean lo mismo, televisión española. <laughs> Orduan, Euskal Herria. Eskeratu dan, e, eh, irratzaioak, oza, notiziazkarrak hartzen ditugunean berez ez ditugu esaten... Eta bide, bai, baina bueno, hemen ere esan behar dago, ez? Jarri behar diana jende honi. Bestela, bueno, esan behar dago. Ez, ez aitorpena, baizik eta diana, ni jarriko nuke. Horrekin, hitz horrekin. Eh, baina bueno, azkenean komentatu pixka bat zegertatu den, ez da? Eh, ez dut, ez zer konfirmatu nahi, en plan, ofi, nire bestio ofiziala dela, baina, eh, entzun omen du... Oficialista kezara, hori seguro. Eh, <laughs> Ai, he e, e el, el loop. Ui, ah, eski amaitu da lupa, joder. Ai, loops. lupa. Se acaban los loops todo el rato, eh? Bueno, alde guitze egin lupa gabe, no? Pero queda como... Bai, ez? Euskal bai. bragas, gaude. El... Kortzen zilotan, gaude. Hori, eh, ikusi dudanaren arabera, komisionesek eta guketek eh, Negoziatu dute zerbait eh, bizkarretan, langileen bizkarretan Eta aktak falsifikatu mendituzte dituzte botoa ez esko atera da, baina behaiek bai esan dute atera esakit, a ver, bihar, bihar kaleetan movida baldin badago Esan nahi du greba dagoela, porque estos les, les decían, venga ya, a trabajar que hemos acabado la greba Ba, auskalo egia deno ez, Si no sé vosotros para decir si hemos acabado la greba. A ver si lo tendrán que decidir los trabajadores. Edo, itarmen, itarmen a luz de la cual, edo ser, está aquí. Está aquí, está aquí. Y ya san, eh, betikoak, azkenean egiten dute betikoa. Zer uste duzu, OGT eta Comisiones Sobreras, daukate begirada bat oportunista eta e, zoritxarrez bada o jendea haien aldeko e, juten dena ez, baina nik uste dut jokatzen ari direla ez bakarrik eh, kadizeko aferan, ez? Baita beste leku askotan, ba, kriterio oportunistekin, ez? E, irizpidek oportunistekin, eta horrela joten zaie, eh? Ne uste ere bai, eh? Oi, batzuk deitzen dute los sindikatos amarillos. Hori da, Eh, sindikatu batzuk klase irakur, irakurketa gabe, ez? Como sindikatos amarillos, en plan... Bueno, boxek bada, badaka sindikatu bat, bai? bai. Hori enekin, Artea zun... un... No me acuerdo. pero es que no, no quiero decir ni su nombre, me da igual. No, beto, beto. quién? Ah, quién? enekien. quién? euskalo, izango da, sortzen ditugu erakundeak sortzeagatik, hori ere moda, eh? La ONG. La ONG, quiero sortzen dira sortu egin venga. Chiringuitos, como dice, ¿no? Ba, ez ni chiringi toitzas nuke ez eta eh, prostituitu da. Meñon, bai izango nuke bada odela... Hor dago, dago li, liburu bat, eh Leiko bueno, Lakof, L A K O F F. eh, de, eta daitzen da, no pienses en un elefante. Ya eran pesan estás En un elefante, en un elefante, bye bye. Eta hitz sobre comunicación política eta hitz Hay du hainbat gauzen da. Kritika, ez dago egiten kritika eraso eh? No, no, no, no, no. Que eh, hitz egiten sobre marcos políticos, ¿no? Sobre, sobre comunicación política, sobre utilizar los marcos mentales, porque es eh, politólogo eta... Eh, joder, ¿cómo se llaman los que estudian las lenguas? Filólogo. Filólogo, va, ah, Eta hitz egiten Marko, Marco iburuz. Eta esaten es, du ezkerrak, normalean, egiten duen akats oso oso oso oikoa da eskubiaren marko et, markoekin hitz egitea. Hau da. Sí, adibidez, ez ez, adibidez, ezkerrako batek defendatzen dit, dituenean menak hor dago akatsa. Zuk ez dituzu menak defendatu behar. Defendatu behar dituzu kanpotikan etortzen den aurrak. El decir, el usar el término mena ya es usar su marco. Ulertzen entiendes tú? Ahí marco arabiltzen. contual, Terminología... ez da bakarren usted. terminología pero eh. más allá, eh? Es como, olida a Salve o sea, ahí marco, marco ideológico, marco conceptual... a Arata eh? Pero era, eso hacía, ¿no? O decir, eh, las pensiones son un gasto. Hay que incrementar el gasto de las pensiones. porque qué son un gasto? olida Marco, bate, bai, izateak gasto baldiela. diela. Solo una inversión. Nik uste dagoelako komunikazio arazo bat, eh? Pero hori Marco markoen garaipena da hori, eh? Eso da, ze eh, viceversa ere gertat, gertatzen da, ne ustez, ez? Viceversa ere gertatzen da, ez? No, no. dakite, eh? zuzara Es Nor ez? Normalean nik uste, ezkerrak beti... Eski, be, hor da bai beste kontzeptua dela agenda setting, eh, agenda setting, eh, agenda setting, joder, agenda setting kontzeptua e, gaiak edabideetan edo e, egunerokotasunean txertateko txertat, txertatzeko almena en el debate público, ¿no? La capacidad para introducir debates o temas en el debate público. Orduan, nik uste, agenda setiña egiteko, o sea, e, egiteko almena dutenak eskubia diela. Zeintzuk dira beti agenda publikoan bai, txetxaten dituztenak egoten direna gainera izaten da eskubien aspektro hortan daudenak, ez da? Eskubikoa dira eta aspektro hortan basartzen dira Eta hori, no sé que ha venido lo de los marcos, pero bai. Bueno, bueno, bai. Markoen... Eh, UG, <laughs> ojete eta komisiones obreras en eh, arira, nik uste, zora gana. Bueno, Por cierto, arira, arira, sopar mar, bat da. Egia da, por cierto, endere gutxi bazkaldu genuen gu batean hemen afaldu. Eta, afaldu barkatu da. Eta oso oso ongi afaldu genuen, oso la gaine, eta oso merke. Bai. bai. batzuetan, eh, alkohol gabe ere afaldu daiteke eta ongi, gustora gongi ez Ni, bai. Bai. Bueno, eta bueno, orain zer. Bidaltzen dit la, unibertsitateko lagun batek ari dela, eske que, be, eh, la nire lagunak ez du entzuten. ispa, que entzuten du. Eta vera bera no voy a decir que lo es, porque luego voy a quedar mal, fana omen da. Gure fana. Ah, bai, eh? Edo gustoko du, no sé si denominarla como fan, porque fan ya es como un estadio superior. Eh, niri, eh, irratxa jo, lehenengo irratxa jo egin genuenean, eh, entzule anonimoaren kontua, eh, ostras, niri, eh, vertigo, ez dakit tu kalifikatu dezakedan, Baina, bai, ematen zidan horrelako, ostras, entzula anonimoa, ez? Ze gara, laguna, quedo edo quedo bicotea, bikotea edo ezakize, ematen dizu bai, bueno, ba, etxekoa dira. Baina, hortikan kanpo, bai, bai, da me du, tenido de kosilla, baina, kosilla bat ematen dit, eh? Pero, hostia, eh, ojo, ojo. Eh, lo de explicar lo que estamos diciendo, haciendo sin esto. Lo de explicar, ¿no? Bai. Ay, Keko, gorritzen ari da. Ba, hombre, minori da el causa, no te jode. Eta da, irugaren gara gardoa. tú, eh? 38-30. Vale, vale. Bueno, a ver, eta, por cierto, Kadizeko gaiarekin lotuta dugu kanta bat. Cebolleta Técnico, ver, eh, al técnico. Técnico, pon la canción. Zer abesti jarriko dugu orain? Ez, marmolen kanta bat ez yo tengo una encimera de mármol en mi casa. de Silestone, no te jode. A ver. Ya, se ha acabado el loop y todo. Venga, aprovechamos el final del loop. Muy gorrarekin jartzeko Aprovechamos el final del loop para poner la canción. Pues mármol, Bilbo Marmol, tal Irola, bat, Coac. ta... Opa, Bilbo. Bilbo Bolsón. a bestiado de Es adecuada para el momento, porque, claro, lengua bestia también, el David de Ninguruan Cijuan, aunque habíamos puesto del puerta a puerta. gero edabidena jarri dugu. hau deitzen da, guerra de Clases. Eta... Neste historiakoa edo matematikakoa. Bueno, CDA da, Declaración Total de Guerra. Eta, bueno, guerra de Clases pixkat langile kontuakin nahi gara hitz egiten. Letra entzun. letra... Esan nahi potentea bueno, bi, Eh, Bilbi da Bilboko aldezarra, eh? es confundirse en Sara Aldezarra, ah, Bilbao bueno. la vieja Bilbao la vieja bakatu. Eh? Ah, da Itzeiten ari zara Bilbo es, <laughs> o sea, con tus... A ver, eh? Auxiliar y bocodet, eta G a ver. Martxan, martxan, martxan! Jetsi gara korrika. Pisa egitea. Pisa egitea eta ensaladilla rusa, ez, jotera. De pisa y corriendo. De pisai y corriendo. Ay, Marmol, oso guapo. Egon nintzen kontentu batean, nire sentatzen llevo escuchando marmol a tope, chaval. sí, tu lagunak. Lagunak. bai, bai, bai. Ez da un lagunak. Bai. Ja, ja, enek hien. Son un amor de personas. Marmol. Hor dugu. Ze ongi. Bueno, eta gaur aipatu behar dugun egun badaukagu ez, azkenean, nire ustez faioa izan da eta barkatu e, mugimenduari lehenengo instantzian komentatu ez izana, azkenean nogita bost, ez? Gaur no, da. a en sí, esto bia defendernos a, a, nosotros. Eh, bai, gure burua defendatuko dugu, ez, pixkat. Porque voy a hacer de del diablo esaten den moduan. Claro, guia bagenekien, justo, ezin izan dugu gaur eratzaio ofiziala egin, pero bueno, gaur erdi ofiziala egingo dugu azkenean. Oficialista azkenean bihurtuko gara. Pika bat bai minon, zintzilik en ofizialistak, ez? Eh? <laughs> Hori da. Ertzioken oficialista. Hori da, Beste, beste gaten ez gara eskonduko, baina ertziokin zeretik ganez. Eskondu edo pareja de hecho berdin zain. Egita, egitatezko bikotea. E-, bikotea, bai. me gusta el nombre en, en euskera. Eh. Bai, ez da hain violento nire ustez. Ez, bikotea, ondo da. Bai, bai. Eta... Ah, Hori! E, ba enekien oain dela egun batzuk ezin genuela erratxaioa ofiziala egun honetan egin mhm. Baina berez, ofiziala e, genekanean petxatuta Bai, bueno, hain dik ez dugu behiaztutuko, baina e, Ekarizketa batzuk lotuko ditugu urrengo asteako Bai, ez ditugu lotuta, eh? Or, ez egin ilusioa Bai, nahi ditugu lotu Ez, eh? Entzule maiteok Baina, bueno, hor ditugu ideia. Eta gaurko egunaren inguruan izango ziren enkertiketa horiek. Horregatik gaur ez ditugu lotuak, urrengo asteako utziko titulako. Bai, emango diogu protagonismo handia gaur urrengo asterako. Baina, bueno, azaldu zeguna de gaur, kiztegu esan. Bai, gaur da emakumeren kontrako indarkeriaren eguna. E, ez dut ongi esan, ez da? <laughs> Joder. A e, emakumeren kontrako indar... A ver, ez. <laughs> <laughs> Gazerera zere, itza, que... ostras, eh, saldia zaila es que eh? Bai, hori da. Bai, ojo. emakumearen aurkako piolentzianen kontrako eguna. Hori da, hori da, hori da. Horen, eh, esan, zu? Esan zu, esan eh, zu. es que ez du fallatu nahi. A ver, bat kontatzea, arren, abokatu kasko, ez dakite, eh, juzgados de violencia contra la mujer, o de la mujer, o tal, tal, tal, jendeak, abokatuak esaten dute, epaite egiten, violencia, básicamente. Ala da, ere bai. Bai. Violencia, violentziako epaitegira goaz. Violencia da, violencia da, sobre la mujer, contra la mujer, nahi duzun bezala, pero uste sobre la mujer. Baina eh, jendeak ditzen dio violencia, azkenean. <laughs> Ez, entrebe izatea, azkenean. A ver, zeio jarrita, irako ondo. A ver, itxoi. Nik ondo dala, ez? emakumeen kontrako indarkerien aurkako nazioarteko eguna. Ah. Ojo, nazioarteko eguna, eh? Esan berriro, a ber, esan, ia esilo soy, xilo, repito. Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Hori da, gaur da, eh, azarako gaita bost. Azarako gaita bost, hori da. Eta, bueno, horren inguruan, elkaizketa batzuk loto nahi dugu, edekoko genitula gaurko inak, baina nola iratzaioa atzeratu bat izan dugu, ba hori, orduan, da, da alderdi positibo bat, eh? denari atea bat zailoa alderdi positiboak, ez? Eta alderdi positiboa da... Ui? Jarri da bakarrik. <laughs> Bueno, ongi gatu <laughs> ya te digo. <laughs> se ha puesto solo, no sé como se ha puesto. Bueno, lasa, lasa, guztetzi. Bueno, lupa behar gainera. Pero aquí, no nondik anatera en lupa, eh? Euskalo. Bota, eh. segi, segi. Eta, bueno, nahi hori eztea batzuk. Itxi ez? Jariko beste lup bat. Bale, beto, beto. Eta hori, nahi dituen batzuk itxi. Baina, nik uste, alderdi positiboa, berandago izte, iztenena da, e, urrengo saioan edukiko ditugula manifestazioen iritziak, ez? Kronikak. Bai, Kronikak. Aldi galdetu. Bai. E, Balorazioak ere bai ez da. Oida. Azkenean. saietuko gara e, e, zera, feminismoaren arloan dauden hainbat e, aldeko eragileen e, itza, itza, itza jasotzen itza jasoa, e, jasotzea itza, bai. jasotzen eta eske jada, da debate horretan eztabaida horretan feminismo hitza erabiltza, gian ez dila ez lirateke egokia elkarte batzuentzako Claro, hor, bueno, ni intzate Ez dugu, ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu ez dugu transfeminismoan ah, eta, baina bueno, hori bereiek que berko dut. Ez, jo no digo por eso, digo ah, por... Ah, parkatu. Batu ez dira autodenemeratzen feminista, que ere. Bueno, hori bereiek izan berko lukete, eta nek uste dut itxin dugula, eta espero dugula, baretziki, e, eh, onartzea gure proposamena, ez da? Hori da. Elkarrizketare proposamena. Eta bueno, hori, alderdi positiboak. Alderdi positiboak dira, hori, eh, lortu lortu alditugula manifestazioen e, tea... bai, iritziak, palorazioak, bai. Bai, azkenean, e, bueno, mugimenduko ezagunak, ezagun lagun batzuk ditugu eta horrek ere errezen gaitu, ez? Azkenean komunikazioa short. Saiatuko gara. Ez dugu ezer ez dugu ezer e, sinatu orendikan inorregin. <laughs> Eta ez dugu ezer ez dugu sinatuko ere eh, hori egia da, baina bueno, esaten dut elkarrizketarako, eh? Elkarrezketa ez dugu orendikan itxi. Baina bueno, espero dugu gurengo astelako prezi izatea. Oida, eske, e, behiatzen ustet nire mikrofona, porque zubeti erabiltzen ez du bestea. Guatze, e, ah, bai, ni orain Bestea, eh, altua guantzuten da uste, berez. Eh, ah, bai, Berdin du, ez eh, Ah, bueno, ja. Bueno, bestetik... Eh... Eguna, a ver, a, ver lotzen de, a ver lotzen ditugu bai. Gero, eh, amaitzerakoan saioa, goretzen den bitartean, eh, jarri barko gineateke horretan. Eh? Komunikatzen eh? bai, bai, ingo dugu komunikazio bueno, bat. Le, <laughs> lehenengo barne komunikazioa, ez dugu lako. Agia pixka beran duda, da, eh, jende no, horregatik, barne komunikazioa gure arteko. Ah, bale, bale, bale. Ez, vale, beti, le bai, lehenengo eh. barne komunikazioa, Geneka, ez dago gazteleneako irakasle batetaz esaten zula esaldi bat... Makarronika. Macarrónica. Hori, esaten tiene Ez, ah. eh, zutabea. Ah, oh, joder. Pillas? Bai, bai, bai. Zutabe, bueno, ja, bai, zutabe izan zen... Eh, Zaragozako... Zutabea izan zen... Virginia, Virginia dena. Eh, su... Ez da, Zaragozako... Eso ¿eh? es. <laughs> Creo que Zutabe fue una revista también. Bai, bai. ver si nos van a cerrar por el enaltecimiento. Enaltecimiento. tiene su en... eh, itzba, o sea, es esaldi bat cuando no hay comunicación. Eh, que tú con sintonía, queda como más profundo, ¿es? ¿eh? Sin la sintonía, de decir la frase. Trompetita hori ematen Don Simón... no, eh, <laughs> anuncia. don, Simón don Simón agertzen dela trompetita. que vas a decir un paso de Semana Santa. <laughs> Que va, que va, tú, tú. <laughs> Baita ere, eh? Baina ematen du Don Simoneko anuntzioa, ematen du eh, Bertin Osborne, divertin, Don Simón. Divertín. Divertin. Divertin. eh, esango nun hori, que esaldi bat esateko como con más punch, ve todavía kentzea sintonía, ¿es? Are, Esango dut... viste la Gabe eta a ver, eh? King. King. A ver, va, bita Va. Cuando no hay comunicación, hay suposición. Y eso crea malentendidos en la sociedad. Esaten, eh, norok sartu iz. Ah, horrek esaten zuen? Da, esaten zuen? Bani nintzen, ez eh, naiz gote guztia batentzea, eh? Joder, mítica frase. Egiten ari gara, ojo, DBH-ko eh? irakasle bati buruz. Pero, bigarren DBH edo iru, ere? Ez dakit baina pa, pasatu da, Bat, eh? Bat, biru lau bost, sei, zazpi sortzi, amar urtea. Pentsatu, pasatu dira Amar amaika urte, eh? Hostia, ojo. Pero, pasatu dira amaika urte edo amaika urte. Jubilatuta dago, por cierto. Bai? Bai. Ah, kabe, kontzia. Amaika, amaika, amaika, amaika telebista. <laughs> amaika telebista. Bueno, txoin, txoin, komentatzeke daukagu ere bai e, Bi albiste Bueno, albiste bat Zipaio egin kontuan, ez duke karri duzu eh, Zipaio bueno, egin eh, kontuan Bueno, gafrak bidali dugu Gori da barkatu, baina bueno, zuke eh, Emoko zineo sarrera, ez da? Aian, bilatu behar dugu Irakurri behar dugu, pixka e, Bilatuko et art artikula bai, Zu, eh, esan dezu bi albiste, zein da bestea? Bueno, albiste baino nire daukate Reflexio bat, ez da, gaur telebiztana gertu da eh, su comisario Xavier Peña eh, ertzainako buru dena eta oso graziasko egin dit ze gainera fama dauka eh, badaki famaren kontuarekin kontu zibera dena ez baina bera da eh, indarke, kontrako indarkeria gestionatzen duen komisario ertzainako buru eta fama dauka eh, mm, bere gazte bereziki gertuko pertsona batek hala esan da, ba, zela matxista bat, eta e, ba, matxista morratu bat, eta oso, oso kuriosoa da, ez? E, ertzainiako buru da, bera, bera gestionatzen du, Eskola Autonomia Erkidego maian emakumeen kontrako indarkerianen kontua ertzaina bideratzen duena, eta orain doa, de, telebistan ateratzen da, como, nina izaki, ez? Eh, Salvapatrias aquí de la mujer, no sé qué. Salvapatrias. Está aquí no la bai, meño bai. gero da hipocresía hucha, está. Ni flipatuta gehatzen naiz. Bueno, amaitu, eh, eh? Ez, ez, ez, bestik ez, ez está txiki bat, ni flipatu egiten dit. Gertuko batek esan dit, gainera, bera gaztetan zela machista bat. Oso machista, eta orain... Zegin mm, zuen? Eh, gertuko lagun bateri, pertsona honen gertuko lagun bateri egin jazarpen bat oso, oso larria, oso larria. E, eh, karo, igual laro gaia markadan, ez dakit, baina gaur egun eh, ez dakit. Oso kuriosoa da, eh, eta hipokresia latza ez da, pertsona honen ere bai. Eta bueno, hor dago telebizan, eta emakumeren kontrako indarkeria gaztizketa, eta kara visible dela hartzaina. E, Horren esango dugu. Esango nizuna, hartu guai, telegram taldea hor dagoelako beste, no, beste notizia, bada bai, notizia, eh? argianena, argia baldin bada, erakurriko, osea, edabidea zaten dugu, kasuan. Bai, bai, argiaren kasuan, bai. E, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ba. Indarkiria machista biziduen emakumea kaleratu dute etxetik gaur. Azorako egita bost. Azoraren egita bosteko data zeraman arrigor, arrigorriagako emakume baten, haren alabaren eta biloben etxe kaleratze ginduak. Batuekar laguntza sareko kide da emakumea, eta sareak etxe kalaratze gelditzeko deia egin zuen. Goizean, goizetik erritar ugari elkartu da etxe kaleratzea eragozteko eta ertzain, ertzainzak hori norkagindu. gindu. Ama bietan, etxe bidek emakumeari mehatxu egin dio etxe kaleratzea geratuz gero alternatibarik gabe geratuko zela. Egoera horren aurren emakumeak erabaki du etxeko gitzak entregatzea eta garruan erresistentzia egiten ari zen pertsonek etxe hau dute. Kaleratzea emakumeen kontrako endekaren norkako naziarteko gunean deitze, deitzeak zer izan adamandu. Kaltetuak bizi duen egoeraren atzean indarkeria matxista baitago. Batuk salatu du gauzatu dela poliziaren sistema judizialaren eta zerbitzu sozialen komplizitaterakin. Eta e, Twitterren ikusiet, hau mhm. kalera, e, e, txuine, behiatuko dut e, taldearen dizena, eh? Batu ekar laguntza sareak, e, ez, zerrajeroa, e, kasuaren atzean zegoena jakin e, esan du ez ez ez duela egingo ez hori da elkartasun bat ojo Pero hori da como si dice eh ez ateratzen hitza eh de conciencia bizkat ez Medikoak ebai bai, ez ezaten dut Bai, medikoena beste figura bada, eh? eh? bueno, bai En plan, no voy a hacer, no voy a practicar un aborto Soy objetor, pixkate bai, ez? Eh? Bai, edo bai. bombero batek... E... Ojetor de conciencia implikatzen du egotea e, bete behar bat, eh? ojo. Eta ez dakit pertsona honek... E, ez e, bai, bai. E, giltza claro. rapoa egiten duena. E, behartua zegoen hori egitea edo kontratatua da. Kontratatik kontratatu da. Ja, claro. Kontratatua balin bada ez da berdina, eh? ojo. Adibidez, e, Ina Robles... E, Ina Robles e, zuil, zuiltzaileak Oain dela urte batzuk, eh, esan zuen, claro, baki, ber, az, az, azalduko E, protokolagatikan, itxason dien merkantzia batzuk, ez, protokolagatikan, e, egon, bar, egon bar portuan zueltzaien presentzia. Uh -huh. Hauek porturatzen dienean. Eta sueltzaie, ezakit nola hitzen dien, talde batez, pero bueno. Bai. Brigadas, que es de que brigada policía, policía. Cambio iba eso tenés, Eta Inaroblesek ikeratu zuen eta sai zien egiten. Eh, armamentu karga bat ba besten. Uh egon bazielako. Eta Inaroblesek eh esan zuen ez zuela egingo. Deus estatu zuen. Eta hor egon zen jazarben kasu bat, eskojalaritza beratzean denuntziak, ja, ah, bai, eh. de sueldo, Joder hori bai dela objetor de conciencia. Hor bai, hor bete behar badago. Adiz, eh, medikuak, eh, medikuen kasoan, eh, sinatzen dute juramento hipokratikoa editzen zaio. E, juramento hipokratikoa ditu bere gauzak, eta eh, hori hosten balin badute, hor sartzen da, jodizion de conciencia, urte askotan ilegala izan dena, gaur egun legala da, baina bueno, hor ere, bete beharra dituzten, eh? dira... Hipokresi, hipokresetiko, eh? Hipokresetiko. Ba, ojo, eh, oso lege importantea da, hori... Pero claro, baina, zuten. galdea, eh, ezakite, eh, abortoa ez praktikatzeko horretan oinarezen dira? Eh, juramento hipokratikoa da, mira, eh, zu, de conciencia, eh, jartzen baduzu, eh, abortoa ez egiterakoan, ojezin, o sea, juramento hipokratikoa purtzen duzu. Juramento hipokratikoa da, a resumidas cuentas, eh mediku es ezin du mm, bera, o sea ezin du ez esan eh, bizitza bat eh, salbatzari. Salbatzari. No, hori banekin, duda zen agian eh, ea juramento hipocrático retan oinarritzen ziren a abortoa ez praktikatzeko, es Objeción de conciencia Hor objeción de conciencia ditu beste pero, yo nunca voy a negar, en el juramento hipocrático juré que nunca iba a negar salvar una vida. Claro, hor y en Claro, y en el aborto estoy matando ez, al día oinarritu horretan, ez? O con la eutanasia también. Eh, con el juramento hipocrático dije que nunca iba a facilitar la muerte, entonces no sé qué, tal. allá al día horretan Oñarritu, es? Bueno, Duda, no sé, eh? eh duda, nik eh, que ez dakit osongi, eh? es barra cat. bueno, bai. Badakit Contra contra esan... contra jarria dauden bi gauza dira, eh? Contra jarria dauden bi gauza dira, eh? Juramento hipocrático, eta de conciencia. Horta, el capadago. jurisprudentzia asko landu da eta horren aldera ba, sortu dira ba, primizia batzuk eta primizia horiek aplikatzen dira gaur egun ez da e, eta e, de konzientzia legala da gaur egun bintzat e, espainolean ala da Vale, vale. Borra daude gauzak. Bai. Ba, bai. bueno, guztiunekin, Porque gaurko eskaleta edo proposamena zen gaia, bestia, gaia, bestia. Bueno, ara, ara badago. Horregatik, peña, Ah, es ez es te zait eta ez nun ez tulatu nahi... Ez es nahi. Ez, ¿eh? mikrofonoan, eh? Zuen entzumenagatikan. Bueno, eta Baina, dago... bestiak keko proposatu du. Sí, Erdoan, bai. zure mobila auxiliarrea bai, porteto, jun, hori da, jun jartzen, jun jartzen, como ven viniendo. Ven viniendo. Pues jun jartzen. bueno, no, voy yendo, voy yendo, voy, viniendo. ya Tribaleko abesti bat. Egun zila horretan oin dela gutxi, gaine. Ia da. Jareko du las deseredadas. Baina, oin india bibade, porque ya zila iru. Ia da. Tengo zuten movida gara artean, bai. Ba, nik ez egite songi zertatu zan, eh? Zuko da, Ba, ba, ez egon zen hor. Hori da, oin dira, palos del vídeo. Ai, ai, tropezatu da! Ez tropezo indu. Ai da, <coughs> abestia jartzen. Horlako kable auxiliar. Azalduko diot nola erabitzen den auxiliar ira. Jartzen badegu hemen ezkerretan, Entzuten da preskutsa, er? Eman play? Ez da entzuten, eh? Hori da, jarri asiratik an Eta orain, tribadeko Abestia Eta orain, tribadeko Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen más nada para que el cora no le falle. La morsa, la foca, las zorras, las friki, las chorni, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las futs, las butch, la bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las bajo, a las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ella, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas. saben vulnerables. Las precarias, cojas putas degeneradas. De todos los malos somos las culpables. Lo llaman las perrofras, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se sabe de callarse la boca. pam, para pam, para pam, para pam, pam, pam, pam, pam, pam con pan. Para pam, pam, pam, para pam, para pam. Venga, de a ves tú. Everybody. Para pam, para pam, pam, pam, para para para pam, para pam, pam, pam, pam. Llévate. erabiliko dugu, erabiliko dugu kuña bat iteko. Kuña bat iteko. Para pa pam pam pam. Eh, usamos eh corta un tun Eh, kuña bat iteko, eh. Total, eh. Ay. Tabaquismo. Tabaquismo ilustrado. Ilustrado. Bueno, ya bukatzeko, daukagu. Bueno. Cebolleta, dauka eh ah, vicio bat. Proposamen bat, proposamen bat edo vicio bat. Ah, egun egune mail daukan vicio bat da, ez da? Oida, zenbatetan egiten dut hau? Egunean behin por cojones. Edo por, no sé. Egunean behin jolasa! A ver, a ver, a ver, ahora que aplaudo. Sartu, biatu bat ditugu en plan soñuak, aplausos, bocinas y cosas así, eh. En plan rollo... <laughs> rollo... rollo modesto. el lagun modesto ordoki la rechea, a hartzu Pero rollo... Eh, ruleta de la suerte. eh. Rollo, ruleta de la suerte en público bat kontratatu da txarloak emateko eta panderoa josteko panderezta. Este. <laughs> Pan... No, rollo, rollo, da. Este Era un domingo a la tarde y en los autos de choque. Ori, Ori behar dugu, eh? Ori ongo <laughs> El corte. El corte. No, te cortes. dut, Pero Ori, bueno, A ver, azaldu, zer buena behin. Joder, ah, buena A ver, es un truco radiofónico para mientras tú lo explicas, yo busco la canción de los autos de choque, tío. es que es la conturate becholari eh, becholari becholari pichulari, pichulari. Egun batean tu behar ditugu xamoa, esta compañía, eh? Aritz Casabal. Bueno, bueno, la eh, Irati Alcantarilla. Eh, egin ertiok que saio. Baina gar, eh, garri behar gaia, kojo, eh? Bai, ben... Oh! Guardia izan gai eh. Claro, ah. claro. Ah. Hombre, claro. Egiten dugu, hau egingo dugu, baina zego egingo, Eta sartzen ditugu sarrerak, eta gara gardoak, eta gara ira Sarrera gabe, baina gara <laughs> bai, jode, bertso saioa, bertso saioa zintzirik irradion etzioen eh. eskutek. Gorri jadi, jarri zea ito dut. <laughs> Gorri, gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, gorri. Gorri, Eh? Zai dia jartxungo, eh, esan, esan behar diogu jartxungo memeko egi, ertziok ipintzea. Ertziok ipintzeko, hori da. Eta eskupinak ebai, eh, ba hor, eh, goiko eskolan ibiltzen diren jende guztiari, eta bereziki, eh, nire partiti behintzat, eh, nola da, iote bandako jende guztiari ez, Io, iote banda buena peña, tio. Oso, jende jatorra. Eh, Oiartxungo gorera entzun. Kontaktu bat oiartxungoan, entzuten digula, ez? No? Gai, gaitula, barkatu. Nor. Jo, eh? Gure hori hartungo kontaktua. Eh? Ah, vale, Ah, eskimo! Por cierto, lengo gunean egon ginean, eh, parranda batean, eh, zebolletas eta biok eta kuareako bestekide batzuk, hoi hartzunen eh, gurutze auzoan egintzan dap. Egintzan dap bat, e, rigi Eta eskimu bizi bizira ondoan, por cierto. Agurtu zun zure anaia. Bai, bakoiatik. Bai, Ordun, ba, horrengoa bendikan e, eh, agur bat. Txuine, entzune. Eh? Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de Epa, epa. Madalena usaina dago ya, eh? Madalena usaina. Madalena! Voy a sacar cuatro eh, fichas y me compré un abono. Está petando. Da muy de cuñado cantado, eh. Está petando la de Está encontró un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la atracción era. Buena mandanga, ¿eh? No hay ¿eh? <laughs> ¡Ay, ay! Uy, uy, uy. uy, que sí que la lía <laughs> Esto no se lo esperaba a nadie, ¿eh? Esto <laughs> no viste nada. Momento ez ¿eh? Ostras, la verdad Hau da gure esencia Esentzia. Gure esentzia. Gure Para papam, para papam. Bueno, ba, ba, egune egun hemen azaratzen ba, duzu. Ah, venga, ingo ya, ingo digu. Venga, eh, ingo jau, ingo jau. Erantzun bat badakizute, baldin badakizute, deitu, vale? Gogoratu, denbora dugula, eh? Denbora tarte txiki bat esateko. Eta eh, baldin ez ateratzen bos bat minimo, aserretu egiten zara, hori ere eh, egia da. no, yo voy a por, los, a por los siete, a por los siete nik, eh? Zazpia biazten nik, eh? Ba, noiz baitola, pikatu egin zarela. Ni bilatzen dut zazpia, ez? Bosta. Zazpia. Bosta, jola. Ez gara, e, ez gara Erik Gartzia bezain onak, por cierto. Erik Gartzia beti herriko taldean beti irabazten du, eta dikan agur bat, Twitterren bai, bai, bai, bai. aita izan delako. Gure hori da, bai, hemendikan zorionak. Eta, por cierto, bera ere egiten du, eragile, e, edabide txiki batetik ere, ere egiten du, ez da, bera da, itzako... E, hori da. Oarsoleko itzako kazetaria. Bueno, bagoa. Eh, gauza batzu, baldimarak izu erantzun bat, esan, eh? A ver, a ver, bai, bai, puta, puta. Ere, eh? partida ekartzen. Prest, bai. Iru, bi, bi. que nuko dut musika, eh? Ba, bai. Gaur, gaur da gaztea maketa lehiaketaren finala Bilbon. Zenbat urte beti ditu aurtengo gaztea lehiaketa? Ah, joa, uste non galduko zola zein jotzen du. A ver. Eko uste, hogeita mar urte gaztea lehiaketa, eh? Ba, bai, utxugora, bera. Eta, amabos. Que pereza. Amabos gutxi. De peña. 30 años gaztea... Ba, gian, bai, eh? Taldeko abeslaria, eganeko abeslaria zein da? Xavier Saldías edo ondiba zeretxea? E, Saldías. Fermin Muguruza, no? Saldías. Hori bai dela karrezero. Ordizia gorrilla, bai, hemen. Zein da montagudoko udalearrian mugakidea? Murchante montagudo, talazona. Buah! Ditu, ditu es txikiri esateko broma bat. Ezagutzen ez, ezagutzen dut, ah, igual era talazona, eh? Jo, ba, ezakit, zuok ah, ezagutzen duzu una farra. Bai, horregatik, mierda era la otra. Egualdeko... Eh, hau da, enterrape. Hau da, letra koordenatzea, R bat, entrenatzaile. Zein odalerrik duazalera handiena? Barrika Durango edo Maiabia? Durango, Durango, ez? Maiabia, pero lurra da bai, eh? Ez iria. Ojo, eh? Durango. Durango. Eh, Musikaria, zin da, hau. A ver, a ver. Maite, porque ez, das, ez zuren hidalgo ez da llora rentería, bestia. no, no, ah, vale. herrialde, hau. Oda, Kongoko Republika Demokratikoa. Bai. Ke gusto lenguan ikusi nun dokumental ba. Ori Francesca ez itzegiten dutean, ez da? Mundu geraz gerostik Europa ni izan den genozidirik handiena Amerita Serbiarrek 8000 herritar bosniar hil zituzten. Mostar, Srebrenica, Mosul. Non? En el 95. Sebre, Sebrenica. Sebrenica. Bai. Eh, la logita me da tira ematen du eraiketa honek. A ver, eh? oh, bai, matematiketan nez hotel ja jo. Le da ti, le da ti da le da ti sol, sigue esto. Au, a ber, se malta te zortziko! Iepa! Ah, eta ojo, ojo, zurea zan zazpi nahi zenu iritzea eta zortzi bat atero dugu. Minima zortzi, ba, oza, zazpi hori da. Osongi. Zein eta, vale, Bilboko kafean zu... Gaur da gaztea... Ah, joder, me trabo. Gaur da gaztea maketa liakitaren finala Bilboko kafean zuekian. Kafean trokia. Ogita mar urte bai. Kafean trokia. Eganeko abezlaria sebezaldiaz, ordizia ondoko katuet, mierda, es, esan dut. Bontagudo ba, kon mugak idea tarazona da ez murtxande Eskondoan daude yeah. Eh, zonan daude, tarazona Eh, lo ves, te dicho, eh, Mayabia da kazalera handiagoa Durango baino, eh Mayabia, eh Bai, bai, bai Mayabia txutxu Erri bizta txutxu Claro, ba, da lurra Da lurra, eh, ez bakarrik Claro, eh. claro Oñati ere, uste dute, gipuzkako udalerriki handiena Kongoko Es que, non nintzi, non nintzen ikusin un Kongo Kongo Oendela gutxi Gaina daude, ez daude bi Kongo Kongo... Kongo... Ez nela gutxinik irakurriat Kongo... Kongo ninguruan. Uste Kongo, gaina frantxezez, ez? E, Itz egiten dute. Baita Senegalen uste tere bai. Senegal ah! eta Burkina Faso nere uste baiet. Ya está, badago... Bueno, menen este gupul... Bueno, esango dut. Esango dut. Bai. Badago youtuber bat, oso Lethal Crisis, ejuten dela herrialde ezberdinetara eta inditu, egiten ditu hango dokumentalak. Juten da bertara, eta egiten ditu edo? Bai, bai, bai, pues, e, egon da hilabete bat kongon, adibidez. Ara. Eta ekotatzen ditu hango mobidak, hango herriko, bai, bai, dago, eta ikusi nun kongo hori buruzko dokumental bat. Eta dakate kriston historia kolonial latza hiltzaile odolkeriz beteta de gente que, o sea, de colon, de kolonos juten, aurrak esposatzen, hiltzen, besoak mozten lan azutzen egiten, den amerikantzia… ba, muy turbio, muy bai. turbio, muy turbio, eh? Bo. Zoritxarrez Afrikako historia orokorra horrela da. Ba. Bereziki, ez? Su Sahariar eh, Afrikaren na, eh, bereziki, Oida, ez? Abajo del de Sahara, o oi, oi, bai, oi, bai, bai. bueno, oi, eh, Bai elkarte batzuk asko egiten ari dena, ez? Urbira so aldetik ere asko pasatzen ari dira. Gaur irakurri dut... E, eh, osta, osta, beste gai bat bai, bai, Mantxako... Eh, hortan, e, eh, ingaraterra bidean, frantzita ingaraterra zatitzen duten... E, urtarte hortan, ez? Ilo, mendira, ez? E, e, Bidasoa ibaian. Eta baita esaten dut, hor, e, nola da, ingaraterraran justela batzuk. Bidasoa bidasoan hil da, irunen. baitare, ere, baita ere, baita Baina, bueno, ostras, e, latza, eh? Historien latza. Ojo, eh? Zigiten ari gara, jo batetaz, men ondoan dagoena, izan daitekela oi hartzun ere bai, eh? Ojo, eh? Izan daiteke ozen ezin negoera, ostia. Bueno. Animoz, e, e, eh, irunen, arrera sarea eta bai. lan asko biten ari dira, baina zortxarrez, estatuen indarra edo boterea, bai. diago ah, da. Que Eh, honen e, inguruan, eske badakat, badakit dakagula eskaleta bat, baina justo dakat abesti bat, ben inguruan, jazten dut eta jatzen dugu bestea. Vale. Eta ja, jazten dut abesti hau, agurtzen dugu, eta gazten dugu zura bestia. Bai, lasai, ez dizu, ez egu turrasko emango, eh? Kanta hau jarriko dugu, ba, turron, bari. Turron urrengo. Tu, turron, turron. Bona, hau, eh, kanta hau, bari. eh, Lendakariz muertos. Lendakariz, lendakariz. Ungara, txungara. Bakizut ez tekatik dena bestiago? bota. Horren dela lau urte, egon zienean hor eh, Siriako gerran oso oso gaizki, egun -hmm. egon ziela errefusiatu... Es, esan gunun... Hori, Mosul, hor e, egunean behin eta zaizun galder eh, erantzunetako Mosul dago Sirian. Ah, bale. I, eske, esan errefusiatu olatu. Lo bez, esto que es? Erabiltzea eskubiaren markoak. Olatu, zegatik olatuak. Es, da pixka peyorativo, no? Eh, eh Olas de refugiados. Ah, markatu, tu eh? joder. Hola, es que euskera zere gaizkin. Ba, ole. Hola ba, tu. Bai, suena como bai, tortzen da eh jende pilla bat gu jango gaituena. Horrela sonatzen du, eh. Pura coñas. Ba, egon zien eh krisi bat. <coughs> Ai, ama. Egon zen krisialdi bat eta egon zien hor Siriako fronteran, naiz auto Alemania, Turkian, es es que ez dakit realdean Hori, eh, da goli ban... Ah, Hungrian, ba, baina... Ez, ez, barkatu, barkatu. Hungriakoa zen kazetaria. gauza da, zegoela kazetari bat... Bilo Rusian esaten duzu. Kazetaria nitz grabatzen, mhm. eta kazetari un, ungriar batek jarri zion zankadilla bai. fursiatu bati. Baina hori, hortaz, aspaldi ez? Hori pasada, pasada. Bai. Horregati da, ungara Orida. txungara. Ah, ungara txungara. Pero orain dago Bielorrusian gaia, ez? Eh, Lukashenko diktadorea, edo diktadore eh, izaera jartzen dute bueno. oksidentetik. Horre, Bielorrusian eta Polonian arteko tirabida hoien artean orain dago horrez. Bielorrusia eta... Eh, eta Poloniaren arteko, eh, ez? Polonia ez. Eta ez. Eropar batasuna. baina Poloniaren... Porque Polo Dago. Europa batasunaren hauzia gauztatzen da Polonian, ez? Nik uste, pero hor azkenean el que mueve el teje da Europa, txetik. Bai, biño, Polonian, ojo, ere bai hor dago... Zoritxarrez, eh, ba, mugimendu fascistak dira ernaltzen, bai. ernaltzen eta horrek ere ba, beste kondizionante bat daukare. Bai. Nola ditzu zioten atzean dagoen ideologiari edo mugimenduari? Nun. Egunkari batean, ez den Polonian, ez den zu? Nacional militarismo, ¿Cómo que nacional militarismo? Nacionalismo militar le llamaron. Bueno, está, esto ezakite, ene eh, oso estale etiketena, eh? bueno, agian, ezakit, horrekin barkago nuke lanketa bat zer esan izuen pertsona horrek horrekin, ez Batzutan, bizkarran du, dudanean azkura, normalean, o, oikoa den bezala etiketa mozten dut nire kamisetetika. <laughs> Hostia. Por cierto, azkuraren kontuarekin daukat ez dagun lagun bat daukala sarna, tío. ¿Qué dices? Te lo juro. Eh, ezagutzen de? Eh, bai, baina, lasa iren ez dago berarekin aspaldi, eh? Meñon, eh, idatzi du lagun talde batean eta sarna dauka, tío, flipatu. Ni pesatzen hori ez da lasistitzen baño, bai. Gasteizkoa da. Ez, ez da gasteizkoa, ez da gasteizkoa. Quiero out of the record esaten dia zuzen. Of the record aquí bai baina, Meñon, eh, persona hau bai, bai, que si pasa eh? Pasatzen ari da. Eta nun hartzen da sarna? Ba, omen dago Donostian esan dit, eh, omen dagoela Donostian, eh, ba, Bakit, jendea e, ari dela, eh? Eta errex kontagiatzen omendan gauza bat omen da? Ez da kontagiatzen... E, ukimenakin? bai, hori da, ukimena. ukimena. Kontaktuakin pasatzen den. Zer da, pero barizela bezala azkura ez, edo? Ez, dira akaro txiki batzuk. Ah, ah entuz lo que te pasas, el akaro. El vale. akaro, claro. Zure azalean daude akaroak. Karo. Eta egiten dizute pikotazo edo. Ez da akaro muta omen dien, bai. Bai, bai. Ostia, ba, gaizki pasa dute, eh? Bai, eh? Ba, batek besteari kontagiatu dio. Eta, ojo, krema bota dut. Eta, uste dut, hama bihor duko konpontzen zaiztula, eh? Ezen dia... Bai, krema... Ezen dia, bai. eh, bikotea dia eta pasa... Ezen dia, ezen dia, lankidea dira, ojo. Bai. Oh, mama... Bai, bai. Bueno, gira ez du konklusio katzeko dut zu, minio, bai. Oso gaizki pasa dute. Ba, ojo, eh, nipizatzen duen, sarna entzala, sistitzen. Bai! Si, e, egoten dira protest de sarna. Ja, donostini, hori izan du, sí, o sea, que pero... medikuak esan dio ojo osakidetzakoak lado no bai, eske, brote de sarna. Justo justu koronavirusa baino lehen, egon zane bai brote de... de... tuberkulosis lehioan. Tuberkulosis? Eh, bai, egon gaude... Beti, ateatzen da... Bakunatuta, urtean behin, gaina, beti, Betty Betty beti, siempre hay, te lo juro, en el correo, artículo bat urtero, de brote, de de tuberculosis leioan. Claro, azkenan leioan unibertsitatean dago leku guztitako jendea. Orduan al final todo se concentra ahí. Qué fuerte. La tuberculosis bai. Hostia, ba, tuberculosis subjebia da, eh? Ba, beti dago. Eta... <clears throat> Nekien. Sarna bai, irakurri nun noain dela, justo, bai. koronavirusa baino lehen bai, brote de... Azkenean, nik nekien, e, eh, e, akaro batzu zidela, eh? zerbait, Mm, izan, ba, gaiz bat e, pasatzen zela ba hori e, virus bat edo horrelako zerbait. Baina naka hori azira pensatzen du, bueno, e, guk izan ditugu zorriak eta ze, zinek ez izan, ez? Gaur egun ere, orduan zorria bali madu ez akaro, akaroak ere badaude, Ordun. <laughs> Hemen, bai, ah, akaro, akaro, ¡ah! ah. Me quitas el puesto, eh. Hostia, kontuz, eh. Es que claro, zona honek ematen du pie. Es, nik uste la zona, egurra hori, Egurrean behin. Ostra. Ostion hot zaiten du. Egurrean behin. Egurrean behin. Egurrean behin. Juego de troncos. Ah, hostia, ona, ona, ona. Hore gontzien bitxitoak, eh? eh? No me jodas, tío. Orain hitz egiten ari naiz de la sarna, tío, orain hemen. Bai, nola ditzen dira, termitak. Ah, termita, termita leko Ez, no, eh? bestea, nola da, eh, tiene, esaten da, esta madera tiene... Ah, coli, eh, polilla edo. Colilla. Colilla, colitza, ez, ez, ez, ez, ez. Kolilla. Kolilla <laughs> es. Polilla ez? <laughs> ba, mi polilla le guztietan daude ere, bai. Ratatutako gurretan eta ez da ez da ez da egotzen bineo. <gasps> Hostia epa, epa, muy gorra. Bueno, voltatzen dugu kanta. Eh, errefusiatuen aldeko kanta. Bueno, linda aquí, Kari, Linda Kari, ai Linda Kari Ez dakit talde honek egiten duen, eskera pixkat ironiko taldea, ez? Bai, baitu gozatzuk ez ez gidan gozatzen, Miño, bueno Haciendo lunga, unga, unga en la frontera, repartiendo estopa, zunga, hortera, reportera, no maltrates a los fujis, ayer se te fue la mano, te hemos visto por la tele calentando a los hermanos, ya bebo que no les a los morenotes. Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara Onlara tunlara tunlara onlara haciendo el unga, unga, unga en la frontera, repartiendo estopa. Zunga hortera, reportera, no maltrates a los fujis, ayer se te fue la mano. Te hemos visto por la tele calentando a los hermanos. Rubia de bote, no les pegues a los morenotes. Ungara, chungara, chungara, ungara Ungara, chungara, chungara, ungara Ungara, chungara, chungara, ungara Ungara, chungara, chungara, ungara Ungara, chungara, chungara, ungara para tumbala, la, la, para la, la. A ver, Peña. Ay, Cer. Chen, chen, chen, chen. Bueno, e, utzi ditugu bi besti sunatzen. Porque si... Es que... Eee, eh, entzun da! e, eh. <laughs> tunda, eh? Jungea gara gara Tunda, tunda! Tunda, tunda, tunda! Para tun, para tun, para tun, para tun, para tun, para tun, para tun, Aire, eh, loop corto jarriko. Eh, loop, loop, loop, loop luze, deitzen dago. Luze. Pa que sepáis nuestros códigos. Ah, claro. Hori Hori da. Ba, bueno, hau da berez agurra, pero en enzi, lengo, <laughs> es que, jarri dugu bia besti nahi gabe. Bueno, ba, honekin, bukarari emango diogu aurre, eh? Bai. Bai, bai. Hey. Bai, bai violentoa, bai. bai. hori, eh? Violentoa. Violento. Cebolleta eta violentoak. Ez dago talde bat? Violentoak dia e, zelula batzuk oso oso oso poliki jarruten dutenak Biolento oh. Biologoa zu ez da? <laughs> Biologo Hoi dia, e, dia, en biologos En biologos Edo Amazon ez Amazon Oia zunen jarriko dute, ahi da ikitzen hor zonan bai. Su kurioso, oia zungo udaletxearen hipokresia ez da? Htari ez, Baina gero... Baina ez es un usted eh? Pero no sé hasta qué punto... Es que, claro, daka... acá... Mm. Eh, ah, es que... Gauza da con kontua. Ya da acá la licencia... Porque ahora... omen Eh... San José, San José López empresa. Oida, ¿y esos tienen la misma licencia de Nolada? da? eh, Nolada da. no. Garra... Bai, garraio. Oida, garraio licencia zekan distribuidora de garraio, sofran, Licencia licencia berberaren pean... sartu mendia. Odinia katolertu da gaintzat, eh? Bai. Eki, gure, ez tio... Ez dago da, ez dakite, nire ez dago oso jantzia. Ez tioken, bai, egia da, Eh, justo de hecho dago, bi, biluzik eh irrazioa hitz. Egia da, hor gati dakata inbesteko hotza. <laughs> Hotsa eh, naiz. E, hori, ez ziokeko leloa dela, ez hau la jantzia zezertan. Zero, gu gara... Ba hori. Gara, sincero, zero. Sincero, gu egiten dugu, pertsora egiten dugu. gure, gure erara, baina bertsolarismo ez, in, mecholaricha, Bertsolaritza! Txungo bertsolaritza, bertsosaioa erzioken eskutik egongo da gutxi barru. Ai! Bueno, bueno, para bat, eh, siempre las bertsoskolako kidei, eh. Opa dituko ditugu, no, salduko ditugu kamiseta. Eres la hostia, eh. ¡Ay! bueno, hori, eta bukatzeko daukagu <coughs> kanta guapo. guapoa. Ah, zure mugian dakazu coto ya. ¿Me lo cosé? ¿Me lo cotó ya? ¿Me lo cotó ya? ¿Me lo cotó ya? ¿Me lo, me lo, me lo, me lo, me ya? Echo en chon chon chon chon, ande que es jarrico, es tu sang! Joder. La hostia. Eh, eh, eh, eh jarri Me zutikan esa la Ojo, ojo. Atxoine, hemen agurbat a los del desván del rock. Esan zigutelako beraiek grabatzen yo a Azutikan, Eta gu hain la Zuti la su Zutik Peio Ay, oh. médico edo Ametiko canta autor Peio Peio reparás No Ay. Pancho da pello. Pancho da pello. Pancho da Conta oye katillo Konta katillo Hori gure, es que bat está bien zain konta bada eh? Canta Catillo. Canta Catillo. Bueno Ba, ez Cerveza zerbait su bat su. Eskuminak Cafrari. berriz ¡Cafra, eskuminak! Cafra ez de gurekin, baina gure bihotzen bai.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 vas a hacer el toquito de la radio. Subimos la música, ahora la Rudy. en dijo, eh? Oain dijoa! Ah". Joder, es que ez Ya está, ya tú Bueno, Bueno, lapirrik, da, no lo hay, tú? twistar bat, da. Twi Twitter, Twittera, Euskal... bat. Euskal, oi dago eh, kaskanto ondoan Twittera. Twittera? Twittera Nafarroan, egualdean. Twittera, Twittera tarok. <laughs> Twit uh. <laughs> tudelanos, eh eh, eh, eh. Hor, ez da, parada batean, ez? Tudelako ez hori gertatu, ez? er, eh, Euskal, ez egin esan zuen udalerak, ez da, kateak. eta jande guztia, horko. Fatxomonger guztiak guztia. Uh, fuera, fuera. que ahora esaten dute, tudela capital. Dutela kapital. Duk, nahi dute izan Eriberako kapitala eta ba, banandu Nafarroatik. Eriberako kapitala dutela da, ez? Osa, balkatu, como sub Nafarroa bat. Ah, vale, vale, vale. Ba, gauza da, bueno, eski dauda, pues jartza gati, bizkat, ez? Eh, la eh... Igozun, argazki bat, bueno, a ver, kontatuko du, uste, kontatzen dula dena, bestela guk azalduko dugu. Gaur, airea pillo bat erabiltzen auxiliar kablea, eh? bai, eh? Bai, Da, lagungarria oso, eh? Lagungarria bai, oso. Bai, eskuminak bokeri, behar prestatu duela dena, ez? A ver, eh? A ver si se eh? A ver, eh? Ez itzaidan argazki bat, agertzen zirela. E, bi udaltza ingo, donostiko udaltza ingo, eta gero e, eh, bagorila bat. Teigo nun, argazkia eta jarri nun. Ami deteniendome por maricón. Maricón. Ba maricón. Maricón. <laughs> Bai, txorra da bat zainera. Bale, ba, ordu, estropadetan, e, etxera bueltan, ba, batean, udaltzain batek, gelditu zian, esateko, tuita borratzeko. Zebere lagun bat agertzen zen, eta nik e, bai, baina eska gauza bat, osea, argazkian, protagonista, e, gorila da. Hala, udazengo batek identifikatu zuen bai, zuzinela bai. txio horren egilea, bai. eta behartu zintuen nola bait, bere aurrean txio hori ezabatzera. Bai. Baina gero, eh? gero berriro igon. <laughs> <laughs> Detenido por maricón. Gaztea. Aze, aze, kagada, ondia. Ze kagada. Zebolleta, zaude tekniko bezala, eta sartu duzu, wow. eh? Ke cagada du Gara kontrainformazio mugimendu bat Eta sartu zu Oficialista ez Pero entzunda Telebasura eh, Botatzen duten Ez radiobasura edo irrati esta ba-, ez borra egiten dute eh, Entzunda Ez? Entzunda Bueno, gaur beraien gala da utziko diegu bakarrikan Ai, en baina entzunda eh? Piskat, piskat Baina jarri da ez? Aizta, amaitu da hori da bai Bueno, ba, historia hori zan Ba, historia honekin polita da, ez? Bai, nik uste gainean apierri, ba, donosti, donostiarra da, ez da? mm Ba, donostian eragiten ari dela, ez? Eta e, donostiako udaltzen goen kontra e, egiten aldekotz da, eta ni ere, osake, e, municipa joei porkulo. Artzea, vuelta tuvo. vale, ese es el sentido literal, marca tu figura, ¿no? Eso empieza la era. Por parte, ¿ah? Por parte, o por artzea, ya que estamos hablando de este eh, eh, ya está, ya está. Por Era Billy Betty por artzea. Por artzea. ¿Ya está? Sí, ¿eh? Vale, vale. Uy, vale. vale. okay. eh, en, en plan, ahora, gaudela, su tan iba a carrick FMEAN. ¿Se ha tenido la piri y el carrick que Más de charra, ¿eh? Vaya. Eh, ¿qué está haciendo? ¿Qué Hombre, ez dauka e, eh, bara, kotxeko barandellaren glamur berdina, baina, bueno. Edo zurriolako barandellaren glamur berdina ez dauka horretak, baina, bueno. Txatuko gea. Bai. Bueno. Ja, pipekin hasi gara, ja, eh? Si zara zu. Eh? Pipak. Ekilore, pipak. Ez? Ekilore. Da, dakagur mobil kontuak egiten. Bai, egin berde, bai, bai. La es gestiones. Gestiones. Cuídate, ya llevar cosas, cuídate. Saiza, no, cuídate, cuídate. Saiza, no, cuídate, cuídate. ¿Tú con quién te cudeas? <laughs> Frente de esto. Bueno, chingo diego agurtzeko edo zer? Bai, venga, eh, azkeneko kanta. Zein azkeneko kanta? Mm, ez dakit, pues dara magu melokotoia, gu me lo orain melokotoi bat, que flipas, azkenean gara gardota. <laughs> jarriko dugu sintonia bat. Almiba, almibar, almibar kolorea badauka e, garagarrarekin egiten da eta likore bai ez da konsideratzen. Orduan zer da? Garagarra da. claro. Venga, botako bai, diogu. Aukestu non goa zetalde. Bueno, Ai, vale, ka, que estoy enganchando. Kau, ezagutzen ditugu. Euskal Herriko xixa, xixa, xixatzen duten talde bada. Xixa lari amorratu dituk. Eta, boa hori, kau korikura. Ba, elektro, elektropop euskalduna Elektropop mm, Batzutan elektro Batzutan e, hori Ematen du pixka bat e, De koña Baina askotan ez dituz gauza oso Oso Oso egiazkoak ez Oso Bai de hecho Nire de jarri besta bestia Berea bestitatxe batean Ez ez bai. dengo, hola hola Hola izola Ez ah. eh, Hori berea Claro Talde de da mm. Baina hori dago oso udako, Oso udako kanta ematen du Georgi Dan eta horrelako No, no. udako kantak ez Nire itzaiz gustatzen Orduan jarriko dugu meloko Zaraut, toia Zarautz girigo jomori Bai, minogu ez gaude zarautzen Gide, horretan meloko toia gehiago eramaten dena Ai. En la cota gara Pero orain, altxatuko da Eta libor da, auxiliar kable Agian, kendo barezu funda, eh Agian, kendo barezu funda Ah, bidon. orain Eh... Bakizu zetan el ruido de fondo mikrofono horrek badaka ruido fondo, honek ez? Zurea da... Aian, ah, kendu du funda... Ala, zure muia urdina da? Karo, eske funda gabe. Ba, bueno, a ver, eh... El tío kau, eh, goi minutu izan bar... Barko zena, badara mazkigu, eh... Minutu eta, osea, minutu. Ordu bat eta <laughs> errogei minutu. Hago Agurtuko de me mira, eh, a dos micrófonos, no, a dos voces en un micrófono. A ver, a ver, Gertrude. A ver, orain, orain. Estéreo. Estéreo. <laughs> Eskuminak denei, eskerrik asko entzuteagatik. Gora etziok, urrengo astean agian ofiziala, agian ez ez dakigu ezer ez! aquí. hori bai badakigu beste lankidea, beste, beste irratsaio kidea. Lankidea ez! Lanean gaude, gure erara baino lanean gaude. La nómina, mi nómina, ¿dónde está mi nómina? No, mina. <laughs> no, Bat, bi, eta iru. Agur! chamou na